Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Ulumul Kur'an kitabımızın El akdu Sadis 6. ve son bölümüne gelmiş olduk. Bu bölümde bize şunları anlatacak ma yerci'u ilel maani el mutaallikati bil elfas. Lafızlara taalluk eden, lafızlarla ilgili olan manaları bize anlatacak. Ve hiye sittetun o da altı tanedir. El evvelu ve thani birinci ve ikincisi el faslu vel vaslu fasıl ve vasıl konusu. Birinci olarak bize anlatacağı konu bu. Fasıl ve vasıl konusu. Bu fasıl ve vasıl konusu ne demek? Önce biz bir kısaca anlatalım. Sonra e, konumuza gidelim. Fasıl ve vasıl konusu aslında belagat ilminin konularından. Yani ulumul Kur'an'dan daha ziyade belagat alimlerinin ilgi alanında olan belagatın da meani kısmının konusu bu. Ne demek peki fasıl ve vasıl? Vasıl ardı sıra gelen cümleleri birbirine vav harfi ile atıf etmek demek. Yani vav atıf harfi ile peş peşe gelen iki cümleyi birbirine bağlamaya vasıl deniyor. Fasıl ise ardı sıra gelen iki cümleyi atf atfetmeksizin müstakil halde bırakmak, birbirinden fasıl etmek, birbirinden ayırmak demek. Ne zaman bu yapılır veya ne zaman bu terk edilir? Eğer ardı sıra gelen iki tane cümle arasında bir tenasüp, münasebet, bağ veya alaka varsa ikisinin birbirinden kopuk olmadığını göstermek için araya bir tane vav atıf harfi konur. Böylece iki müstakil cümle aslında tek bir cümle gibi düşünülür. Ardı sıra gelen iki tane cümle eğer aralarında bir münasebet yok ise veya birbirine bağlandığında istenmeyen bir anlam ortaya çıkacak ise o zaman da vasıl terk edilir. Kendi halleri üzere bırakılırlar. Müstakil olaraktan kalırlar. 127. beytte diyor ki El faslu vel vaslu ve fil maani bahthuhuma ve minhu yutlabani الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان الفصل والوصل fasıl ve vasıl konusu ve fil maani maani ilminin içindedir. Maani ilmi bedi' gibi o da belagat ilminin kısımlarından bir tanesidir. Bahsuhuma o ikisinin bahsi araştırması yani fasıl ve vaslın ve minhu yutlabani yani ondan mehani ilminden talep edilir. Hani yeri burası değildir. Talep edileceği yer burası değildir. Talep edileceği yer mehani ilmidir diyor. Bu iki cümledeki vav da bunların bir anlamı yok. Sadece şey uysun diye, vezin uysun diye getirilmiş. Yani el faslu vel vaslu fil meani bahsuhuma minhu yutlabani. Aslen böyle olması lazım. Ama vezin tam otursun diye el faslu vel vaslu ve fil meani bahsuhuma ve minhu yutlabani demiş. Evet. Demek ki o zaman bize burada bir işaret vermiş oldu. Verdiği işarette ne üzerine? Yani bu konunun aslı burada değil. Tafsilatını burada bulamazsın. Bunun tafsilatı belagat maani ilmindedir. Diliyorsan tafsilatını oradan arayabilirsin ee, demişler. Evet. Peki örnek bize ne verecek şimdi? 128. beytte dedi ki Misalu evvelin اِذَا خَلَوْا اِلَى آخرها وذاك حيث فصل مثال أول إذا خلوا إلى آخرها وذاك حيث فصل ما بعدها عنها وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه ما بعدها عنها وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه 128 ve 129. beyitler fasla örnek. verdi. Misalu evvelin birincinin misali. Birinci neydi üst beyitte? El faslu faslın misali. اِذَا خَلَوْا ile اِذَا خَلَوْا ile ayetidir. Ahiriha sonuna kadar. Ayet-i kerimenin en sonuna kadar. وَذَاكَ bu Bundan kastettiği ne? اِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاتِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Buraya kadar. وَذَاكَ bu Allahu yestehzi'u bihim. Bir sonraki ayeti kastediyor. Ve zâke bu bir sonraki ayet haythu fusile ayrılmıştır. Yani اِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Bu bir ayet sonuna kadar, mustehzi'un'a kadar. Sonrası da Allahu yestehzi'u bihim. ikinci ayet haythu fusile birinciden ayrılmıştır. مَا بَعْدَهَا onun sonrası. Anha ondan ayrılmıştır. Nedir o peki? O ayrılan ve tilke bu Allahu Allah'tır. Allah lafzıdır. İz fusilet çünkü ayrılmıştır anha ondan kema tarahu nasıl ki sen görüyorsun demiş. Bu birinci örnek. Şimdi e, ayet-i kerimede Allah ne diyor? İza halav ila şeyatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustehzi'un. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında Derler ki muhakkak ki biz sizinle beraberiz ve biz o müminlerle dalga geçiyoruz. Bir sonraki ayet ne diye başlıyor? Allahu yestehzi'u bihim. Vav var mı arada? Yok. Buna ne diyoruz? Fasıl diyoruz. Beş peşe iki tane cümle gelmiş ve bu iki tane cümle birbiriyle vav ile bağlantı kurulmamış. Buna fasıl diyoruz. Peki niye burada Allahu ayrılmış? Niye belagaçlar burada fasıl vaciptir diyorlar? Çünkü eğer Allah'unun başına vav konursa istenilen anlamın dışında bir anlam ifade eder. Nasıl? قَالُوا inna مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Dediler ki biz sizinle beraberiz ve biz dalga geçiyoruz. قَالُوا Kalu'dan sonrası hepsi ne oluyor? Kalu'nun sonrası hepsi nas mahallinde mekulul kavl oluyor. Öyle değil mi? Kim o sözü söylemişse onun sözü, onun nesnesi oluyor. Kalu dediler ki biz sizinle beraberiz ve biz dalga geçenleriz. Biz Allahu yestehzi'u dediğimizde anlıyoruz ki Allahu kavlunun makulul kavli değildir. Yeni bir cümle başlıyor. Devam etmiyor bu söz. Ama vav koysaydık oraya vallahu yestehzi'u bu da münafıkların sözü olacaktı tekrardan. Çünkü bu da vav ile nas mahallinde olan bir cümleye atfedilecekti. Bu da nas mahallinde olacaktı. Bu da makulul kavl olmuş olacaktı. Haşa ve kella sanki münafıkların sözüymüş gibi anlaşılacaktı. O zaman bakın ne oldu? Peş peşe gelen iki tane cümle var. Biz bunları birbirine bağlasak dedik. Ne çıkıyor ortaya? İstenmeyen bir murat, istenmeyen bir kasıt çıkıyor ortaya. Bu tip durumlarda fasıl yapmak vaciptir. Birbirinden ayrılmak vaciptir. Veya mesela diyelim ki e, bunun gibi iki tane cümle peş peşe gelmiş. İkinci cümle birinci cümlenin şeyidir. E, tekidi e, konumundadır mesela. Sen orada ne yapamazsın? Vasıl yapamazsın. Çünkü vasıl yaptığında sanki tek cümleymiş gibi anlaşılır. فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا Sen desen ki فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ وَاَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا e, desen yani çok anlam da anlaşılmayacak e, vav atfından dolayı ama sen ikisini birbirinden ayırdığın zaman birincisi müstakil bir cümle sen kafirlere mühlet ver. İkincisi müstakil bir cümle ben de az bir şey onlara tekrardan mühlet vereceğim e, e, demiş oluyorsun. Birbirinden ayrı iki tane müstakil cümle oluyor. Ama vav koysaydın araya sanki sen kafirlere mühlet ver ve ben kafirlere mühlet e, vereyim. Çok da istenilen murat, istenilen kasıt anlaşılmamış olacak idi. Ee, mesela bedel cümleleri de böyledir. İki tane cümle peş peşe geldiğinde aynıdır. Sen onları birbirinden vasıl edemezsin, ayrı bırakman lazım. Ee, ne gibi? وَاتَّقُوا الَّذ۪ي اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَن۪ينَ Şuara suresinde bu peygamberin kavmine sözüdür. وَاتَّقُوا الَّذ۪ي اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ Ve Allah'tan korkun ki sizi bildiğiniz şeylerle destekledi. Nedir peki bu Allah'ın desteklediği şeyler? اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَن۪ينَ Sizi hayvanlar ve çocuklarla destekledi Allah. Ama şöyle olsaydı وَاتَّقُوا الَّذ۪ي اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَن۪ينَ olmuş olsaydı tam istenilen şey ortaya çıkmazdı. İkinci cümle birinci cümleden bedeldir. Çünkü ne o emeddekum'dan kastedilenin ne olduğunu izah etmek için gelmiş bu tip yerlerde birbirinden cümleleri ayırıyoruz. Veya tefsir cümlelerini de ayırıyoruz birbirinden. Yani mesela ikinci cümle birinci cümlenin talili, e, niçinini ifade ediyor. Açıklama cümlesi bunları da ayırıyoruz. Ne gibi? وَمَا اُبَرِّئُ nefsi Ben nefsimi temize çıkarmam. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُوء Çünkü nefis kötülüğü emreder diyoruz. Yani aslında burada وَمَا اُبَرِّئُ nefsi Ben nefsimi temize çıkarmam. Akla hemen şu soru geliyor. Niye acaba nefsini temize çıkarmıyor bu peygamber? اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُوء Çünkü nefis kötülüğü emreder. Burada ikinci cümle birinci cümlenin açıklamasını yaptığı için, illetini söylediği için bu tip cümleleri vasletmiyoruz. Kendi halinde fasıl bırakıyoruz. Yani ve innen nefse le emmâratun bisu demiyoruz. Buna fasıl deniyor. 130. beyitte ise vasla e, örnek verdi bu sefer. Dedi ki ve innel ebrara lefi naimin fil vasli vel fuccari fi cahimin وَاِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي fil فِي الْوَصْلِ وَالْفُجَّارِ فِي جَحِيمِ Bu da vasla örnek. وَاِنَّ الْاَبْرَارَ Muhakkak ki iyiler لَفِي نَعِيمٍ iyilik içindedirler. Nimetler içerisindedirler. Fil vasli vasla örnektir bu. Vel fuccari fi cahimi faciller de cahimde cehennemde cehennemdedirler, azaptadırlar. Bu ikisi ayet peş peşe. İnnel ebrara lefî naim ve innel fuccara lefî Bak iki tane cümleyi birbirine neyle bağladı? Vav ile bağladı. Ve innel fuccara lefî Bunlar bu ikisi niye birbirine vasfedilmiş? Çünkü iki cümle arasında münasebet vardır. Münasebet olduğundan dolayı birbirine vasıl edilmiş. Peki nedir bu münasebet? Allah iki zıt tabloyu bir sahnede insanın gözünde canlandırmak istiyor. Yani birbirinden ayırmak istemiyor. Daha önce de söylemiştik bu Kur'an-ı Kerim'in genel uslubudur. Çünkü insan zıtlıkla dengede kalır. Yani iyi, kötü, sıcak, soğuk insan bu şekilde dengede kalabilir. Tek taraflı yaşayamaz. Allah da istiyor ki insanın gözünde iki sahneyi tek bir sahne haline getirsin. İnnel ebrara lefî naim ve innel fuccara lefî cahim. Ta ki insan ikisini beraber görsün ki hangisini tercih edecekse adaletli olsun. Yani ikisi de sana gösterdik biz. İstiyorsan bunu tercih et, istiyorsan bunu bunu tercih et. Burada ne yapılmış? Vasıl yapılmış. Ne ile? Vav harfi ile yapılmış. Ya da iki cümleyi birbirinden ayırdığın zaman eğer maksudun hilafına bir anlam ortaya çıkıyorsa orada da vasıl yapmak vaciptir. Mesela biri soruyor sana falanca hastalıktan kurtuldu mu? Hel beri'e minel merat, hel selime minel merat hastalıktan kurtuldu mu? Sen diyorsun ki la şefahullah. Hayır. Allah ona şifa versin. Bu cümle, doğru bir cümle mi? Doğru bir cümle değil. Ne demen lazım? La ve şefahullah demen lazım. Yani vav ile birbirinden ayırman, yani vav ile vasıl yapman lazım. Çünkü aksi halde şöyle bir anlam çıkar ortaya. La şefahullah, Allah ona şifa vermesin gibi bir anlam. Oysa sen bunu kastetmiyorsun. Sen diyorsun hayır, hastalıktan kurtulmadı Rabbim ona şifa versin. Bunun yolu nedir? Bunun yolu araya bir tane vav koymaktır. Hatta Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde pazarda mal satar iken bir tane bedeviden bir mal istiyor. Bunu şuna satar mısın? Bedevi de Ebu Bekir radıyallahu anh'a diyor ki la yerhamukallah. Diyor. O da diyor ki ema tuhsinu en tekule la ve yerhamukallah. Yani şöyle diyemiyor musun? La ve yerhamukallah. Hayır satmıyorum ve Allah sana merhamet e, etsin. Desen eyvallah ama la yerhamukallah dediğinde Allah sana merhamet etmesin gibi anlaşılıyor bu. Bu tip yani maksudun hilafına anlaşılacak şeylerde vasıl yapılır. Vav harfi araya getirilir demiş. Evet. El-Nev'u-Thâlithu ve Rabi'u Dördüncü ve beşinci ee, Nev'u salisu ve rabi'u vel hamisu. 3, 4 ve 5 el icazu vel itnabu vel musavatu. Bu üç tane kavramı bize anlatacak. Aynı şekilde bu da yine mani ilminin konularından. Yani buranın konusu değil, belagat ilminin konularından olan bir konudur. İcaz, itnap ve musavat. Ne demek? İcaz, az kelam ile çok mana ifade etmek demek. Bunun adı icaz. Az kelam ile çok mana ifade etmek. Yani şöyle de diyebiliriz. Kelimeleriniz ifade ettiği manalardan daha az ise buna icaz deniyor. Musavat ise kelimelerinizle ifade ettiğiniz manaların eşit olmasıdır. İtnap ise kelimelerinizin ifade ettiği manadan daha fazla olmasıdır. Yani kelime sayısı çok fazla ama ifade ettiği mana kelime sayısından daha azsa buna ne deniyor? İtnap yani uzatma deniyor. İcaz kısaltma, musavat eşitlik, itnap ise uzatma. Uzatma anlamındadır. Bu bizim e, her likulli makamin makalun her makama ait bir makal vardır. Belagatçıların ifadesi bu konu budur işte. Yani yerine göre söz söylemek. Çünkü icaz da, müsavat da, itnap da arızi şeylerdir. Bazı yerlerde güzeldir, bazı yerlerde çirkindir. Mesela sen çok kısa kelimelerle anlatabileceğin bir meseleyi uzun kelimelerle anlatırsan bu şey değildir, bu hoş değildir, bu çirkindir. Veya sen çok kısa anlatılabilecek bir, çok uzun anlatılacak bir konuyu çok kısa kelimelerle söylersen makam şerh ve tafsilat makamıysa bu da doğru doğru değildir. Yani demek ki bunların sabit bir durumu yok. Yerinde kullanılırsa e, belagattır, makamında söz söylemektir. Yerinde kullanılmazsa ise haşudur, e, sözü gereksiz kullanmaktır. Belagatın ve fesahatın dışına çıkmaktır diyebiliriz. Şimdi birinci 131. beytte birinciyi söyledi. وَلَكُمُ الْحَيَاةُ فِي الْقِسَاسِ قُلْ مِثَالُ الْإِيجَازِ وَلَا تَخْفَ الْمَثُولِ وَلَكُمُ الْحَيَاةُ فِي الْقِسَاسِ قُلْ مِثَالُ الْإِيجَازِ وَلَا تَخْفَ الْمَثُولِ وَلَكُمُ الْحَيَاةُ فِي الْقِسَاسِ ayeti Bakara'da sizin için kısasta hayat vardır ayeti. Kul de ki mithalul icazi icazın misalidir. وَلَا تَخْفَ الْمَثُولِ Misaller kapalı kalmaz. Yani bu konunun misalleri açıktır hiç kimseye kapalı kalmaz diyor. Şimdi biz dedik icaz nedir? ifade ettiğim mananın kelimelerinden daha fazla olmasıdır. Yani az kelamla çok mana ifade etmektir. Sizin için kısasta hayat vardır. Ayetini birine söylesen, desen ki burada Allah ne anlatmak istiyor? Belki sayfalarca, belki yarım saat, bir saat adam konuşacak. Yani niçin kısasta bizim için hayat vardır? Ee, insan öldüreni öldürdüğümüz zaman bu nasıl toplumun kalanlarının yaşamasına fayda sağlıyor. Bunlar uzun uzun sosyolojik olarak, psikolojik olarak anlatılabilecek meseleler. Bir insan niye bir insanın adam öldürdüğünden dolayı öldürüldüğünü gördüğünde onda bir korku oluşur. Başkasını öldüreceği zaman onu bu fiilden men eder. Bunlar bak ne kadar uzun mesele çıktı bunun içerisinden. Buna ne diyoruz? Buna icaz diyoruz. Veya mesela Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hirak'le mektup yazdığında eslim, teslem demesi gibi. Müslüman ol, kurtul. Yani bu kurtulun içine bir sürü şey katabiliriz. Kurtul yani Müslümanların kılıcından kurtul, kurtul yani dünyada küfrün darlığından kurtul, kurtul yani ahirette cehennemin azabından azabından kurtul. Bunların hepsini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek bir kelimeyle ifade etti. Eslim, teslem demiş oldu. Buna icaz e, diyoruz. Veya mesela yine hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya İzalem testahi fesna maşid. Utanmıyorsan dilediğini yap. E, bu cümlede şerh edilmeye kalkılsa saatlerce konuşulacak bir kelime ama Allah Resulü 3-4 kelimeyle meramı ifade etmiş. Buna icaz diyoruz. 132 için demiş ki لِمَا بَقِي كَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ وَلَكَ فِي إِكْمَالِ هَذِي أَجْرُ لما بقي كلا وحيق المكر ولك في إكمال هذه أجر bu lima baki. Yani bundan sonrası kalanadır. Bundan sonrası kalanadır. Ne demek? Yani musavat ve itnabın şeyidir, örneğidir. Bu iki beyt buradan sonrası kalanındır. Musavat ve itnabın örneğidir. Birincisi musavatı verdi. Kela vahikul mekruh. La vahikul mekruh ayetinde olduğu gibi ve leke sana vardır fi ikmali hadi bu ayeti tamamlamakta ve وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ illa bi بِأَهْلِهِ şeklinde ayeti tamamlarsan ecru sana ecir vardır. Dedi bu Fatır suresi 43. ayet-i kerime kastetmiş olduğu ayet-i kerime. Şimdi bu musavat ne demekti? Musavat ifade ettiğin kelimelerle kelimenin ifade ettiği mananın eşit olmasıydı. Buna musavat deniyordu. Bazı belagatçılar bunu kabul etmemişler. Musavat diye bir sınıf yoktur demişler. Bu kabul edenlerin e, kabul edenlere göre örneğini vermiş. Ayette Allah diyor ki yahiqul makru seyyu illa bi بِأَهْلِهِ Kötü tuzak sadece onu yapanın başına geçer. Kötü tuzağı asıl hak eden onu yapanların ta kendileridir, ehlidir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu şu şekilde de ifade edilebilir. La yahiqul makru illa bi ehlihi şeklinde de ifade edilebilir. Değil mi? Seyyu lafzı kullanılmadan da ifade edilebilir. Çünkü insanoğlundan yapılan bütün tuzaklar çirkindir. Seyi lafzını koysan da koymasan da insanın insana tuzak kurması çirkin, çirkindir. Haline biri diyebilir ki bu itinabın örneğidir. Yani burada uzatma vardır. Seyi lafzı olmadan da meram ifade edilebilir de diyebilir. Ama bazısı da demiş yok bu musavattır. Tam istenen şey istenen kelimelerle verilmiş. Yani kötü tuzak sahibinin hakkıdır denmiş. Örnek olaraktan bunu vermiş. Müsavatı kabul edenlere göre icaz ve itnabın olmadığı her ayet musavattır. Ve asıl olan da musavattır. Yani lafızda asıl olan eşitliktir. İcaz için veya itnab için, kısaltma ve uzatma için özel bazı şeylerin yapılması gerekir demişler. Peki itnabın örneği nedir? Nahu alam aqul lekel itnabu ve hiye leha maani babu. Nahu alam aqul lekel itnabu وَهْيَ لَهَا لَدَ الْمَعَانِ بَابُ İtinabın örneği elem ekul lekedir. Yani bu Kehf suresinde Allah Azze ve Celle iki tane ayet söylüyor. Biri 72. ayet, biri 75. ayet-i kerime. Hızır aleyhisselamın Musa aleyhisselama söylediği bir söz bu. Diyor ki, elem ekul leke inneke len testati'a ma'iye sabra ben sana demedim mi ey Musa sen benimle beraber bu yolculuğa sabredemezsin diyor. Şimdi ayetin birinde diyor ki elem ekul leke birinde diyor ki elem ekul inneke len tastati'a ma'iye sabra. Yani leke ifadesini kullanmıyor. Şimdi birinde lekeyi kullanıp birinde kullanmayınca biz anladık ki leke olmadan da meram ifade edilebilir demek ki. Yani doğru anlaşılıyor. Leke olmadan da meram ifade edilebiliyorsa demek ki bu nedir? Bu itnaptır, uzatmadır. Peki aklımıza burada şöyle bir soru gelebilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde gerek olmayan ifadeler var mı? Hayır. İtinap dedik her zaman gereksiz değildir. Yerine göre itinap önemlidir. Burada Hızır aleyhisselam ne diyor? Elem akul. hani birini iyice kınamak istediğin zaman dersin ben sana demedim mi? Yani sana demesen de mesela ben demedim mi desen de mesela anlaşılır ama ben sana demedim mi dediğinde yani ben bir de bunu sana özellikle söyledim ama sen yine anlamadın demek istersin. Bir tanesinde Musa aleyhisselamı iyice e, ona olan e, hatırlatmasını iyice böyle pekiştirilmiş bir şekilde yapmak için elem ekulleke diyor. Birinde ise elem ekul diyor. Bu da itnabın örneğidir. İtnab nedir? Ee, dediğimiz gibi bir kelime olmadan da bir cümle ifade edilebiliyorsa buna rağmen de bir kelime orada kullanılmış ise orada uzatma vardır, itnab vardır. وَهِيَ لَهَا لَدَ الْمَعَانِ babu Bu e, üç kısmın da meani ilminde babı vardır. Yani hani asıl araştırmak istiyorsan asıl öğrenmen gereken yer orasıdır demiş. Ennev'u sadisu altıncı neve el kasru. Altıncı nevede kasır meselesidir. Bu zaten e, bazılarının hasır dediği, bazılarının kasır dediği, bir anlamı bir yere hasretmek dediğimiz meseledir. Bu daha önce çok fazla geçtiği için e, işte bazı edatlar veya bazı usluplar kullanılarak yapılan e, innema ilahukum ilahun vahidun ancak sizin ilahınız tek bir ilahtır gibi mesela ne yaptık burada uluhiyeti tek bir Allah'a hasır ettik. Onun dışındakilerden de nefi ettik. İkinci yöntemimiz neydi innema dışında? Nefi ve istisnayı kullanmak idi. Mesela ne diyoruz biz? Ma talibun illa aliyun. Ali'den başkası öğrenci değildir diyoruz. Nereden çıkardık burada öğrenciliği Ali'ye kasredip Ali'nin dışındakilerden nefi etmeyi? E, nefi ve istisna edatından la ilahe illallahu tek hak ilah Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dediğimizde la ve illadan bunu çıkardık. Diyor ki وَذَاكَ فِي الْمَعَانِي بَحْسُهُ Bunun bahsi de meani ilmindedir. Aynı şekilde kema Örnek veriyor şimdi. Ke şunun gibi ma Muhammedun illa rasulun. Raz Muhammed'den başkası rasul Allah'ın elçisi değildir. De olduğu gibi ulime bilinmiştir diyor. Bu şekilde bilinmiştir. <clears throat> Burada hangi uslup var? kasır ve hasr usluplarından iki tanesinden bir tanesi var. O da ma nefi edatı ile illa istisna edatı burada var. Yani sen daha önce de bunu söylemiştik. E, ispat içerikli bir cümle kurarsan, mesela Câ'e Aliyun dersen Ali geldi. Sadece sen burada Ali'nin geldiğini anlatmış olursun. Ali'den başkası gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. Bu bir ifade biçimidir. Bir de senin gelmeyi sadece Ali'ye hasrettiğin ve Ali'den başkasının geldiğini de nefyettiğin, Ali'den başkası da gelmemiştir, sadece Ali gelmiştir demek istiyorsan, burada kasır hasır uslubunu kullanman gerekir. Ya inneme ca'e aliyun diyeceksin. Ancak Ali gelmiştir diyeceksin. Ya da diyeceksin ki ma ca'e illa aliyun. Ali'den başkası gelmemiştir e, diyeceksin. Bu da anlamın bir daha üst perdesi. Yani bir üst perdeden bir meseleyi ifade etmektir diyebiliriz. Şimdi buraya kadar e, anlattığı bu kısım kitabımızın altı tane bölümünü bitirmiş olduğu e, hatime bölümüne geldik. Bu hatime bölümünde burayla ilgili bir şerh yapmayacağız. Sadece okuyacağız burayı. Çünkü sadece isimler var burada. E, hatime bölümünde. Diyor ki El-Hatimetu kitabın sonu, bitiş. İştemelet ala erbaati enva. Dört kısmı toplar. El-Esma Kur'an'daki isimler. Vel-Kuna künyeler. Vel-Elkabu lakaplar. Vel-Mübhematu bir de mübhem bırakılan isimlerdir diyor. Sadece okuyacağım, mana vereceğim. Önce isimlerden başladı. İshakun, Yusufun, Velutun, İsa, Hudun ve Salihun, Şuaybun, Musa. Bunlar isimler. Harun, Davudu, İbnuhu, Süleyman Aleyhisselam'ı kastediyor. Davud'un oğlu. Eyyubu, Eyyub, Zülkifli, Zülküf peyga Zülküfül peygamber. Yunus'un, Yunus, Keve Yakubu. Bir de Yakup. Bunun gibi Yakup aleyhisselam. Adamu, İdrisu ve Nuhun Yahya. Bu dört isim. Ve Yasa'u, İbrahimu, Eyden İlya. Yasa, İbrahim, bir de İlya isimleri diyor. Yesa ismi Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yesa. Var mı Kur'an-ı Kerim'de Yesa ismi? Yok. İlya var. Değil mi? O da tabii e, İlya, İlyas aslında peygamber. İlyasin diye e, geçiyor. Kimisi Ali Yasin diye okumuş ama İlyasin eğer onu kastediyorsa doğrudur. Zekeriya, Eden, İsmailu ve ca'e fi Muhammedin tekmilu. Yani tamamlama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle gelmiştir. Son peygamber olarak peygamberler onun ile kemale ermiştir. Harutu Narutun ve Cebrailu Harut, Marut ve Cebrail Kaidun Kaf suresindeki Kaf suresi 17'de insanın yanı başında oturan meleği kastediyor. Kaidun Es-sicillu Sicil böyle bir isim yok Kur'an-ı Kerim'de. Fakat e, bu sicil defter demek. insanların defterleriyle ilgilenen meleğin adının sicil olduğunu söylüyor. Mikailu Allahu alem tabi. Allah doğrusunu bilir. Mikailu Mikail. Lokmanu Lokman Tubba'un Tubba bu bir kavim. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen kavimlerden. Keza Talutu Talut da bunun gibidir. İblisu Karun keza Calutu. İblis, Karun ve Calut da bunun gibidir. Ve Meryem'un Meryem İmranu. Bir de İmran ey Ebuha. Yani Meryem'in babası olan İmran. Alu İmran deniyor zaten. Kur'an-ı Kerim'de sure de var bununla alakalı. Eydan aynı şekilde keza Harunu Harun ey ahuha yani kardeşi olan Harun. Bunu nereden e, çıkardılar? Bu Musa Aleyhisselam'ın e, yanında olan Harun değil. Bu Meryem suresinde diyorlar ki ya uhta Harun'a ey Harun'un kardeşi diye hitap ediyorlar. Demek ki Harun isminde bir kardeşi var. Min gayri zeydin min sahibin azza veya min sihabin azza veya min sahbin azza. Üç tane nuskada farklı farklı var. Min gayri zeydin min sihabin azza. Min gayri zeydin zeyd dışında min sihabin sahabeden azza nadirdir. Yani ismi geçmemiştir kimsenin. Zeyd de Ahzab suresinde فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا Allah diyor Zeyd onunla ilişkisini kesince zavvacınâkeha biz onu seninle evlendirdik diyor. Zeyd ismi Kur'an'da geçiyor. Yani Zeyd'in dışında bir sahabinin ismi nadirdir. Azza e, demiş. ثُمَّ الْكُنَى Sonra künyeler gelir isimlerden sonra. Fihi onda ke'abdil uzza. Abdü Uzza gibi, Uzza'nın kulu gibi. Kunna Eba Lehbin. Eba Leheb bunun ile künyelenmiştir. Yani Ebu Leheb'in künyesi Abdüluzza şeklindedir. El-elkabu bir de lakaplar vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ayrıca kad ca'e gelmiştir Zulkarneyni, Zulkarneyn gibi. Yani bu da Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde anlatılan biri. Zülkarneyn, karın şuradan çıkan boynuz gibi yani iki tane karın sahibi olan demek. Ya evvabu ey Allah'a çokça yönelen. Ve ismuhu Zülkarneyn'in ismi İskenderu. İskender'dir. Allahu alem. Tabi bilmiyoruz bunun sıhhatini, doğruluğunu. Başka ne var? Lakap el-Mesihu. Bir lakap da Mesih lakabıdır. İsa, İsa'nın lakabıdır. Ve za bu yani Mesih diye isimlendirilmesi min ecli ma yesihu çokça gezmesinden ötürüdür. Seyahat etmesinden ötürüdür diyor. Bazıları da e, eliyle dokunup körleri iyileştirdiği, alaca hastalarını iyileştirdiği için ona mesheden anlamında Mesih dendiğini söylemişler. Firavun bir de Firavun vardır. Lakab olarak Za el Velidu. ismi Velid'dir diyor. Yani Firavun'un ismi velidir diyor. Allahu alem. Summel mübhemu sonra mübhem bırakılanlar yani ismi zikredilmeyenler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ne gibi? Min ali firavune ellezî kad yektumu. Firavun ailesinden olup da gizleyen kişi. Ve kâle raculun min ali firavune yektumu imanehu. Firavun ailesinden biri imanını gizleyen dedi ki ayetinde olduğu gibi. Kad yektumu imanehu. İmanını gizleyen. Ve ismihu onun ismi Hizkilu. İsmi Hizkil'dir demiş. Allahu alem. Ve men ana yasine kad yuhilu. Ve Yasin suresine kim ihale eder? Yani kim oraya bırakır? Ani ben kastediyorum. Ellezi o ki yes'a. Koşar. Ve ca'e min aksal medineti raculun yes'a. Şehrin öte ucundan biri koşarak geldi. İsmuhu Habibu. Onun ismi Habib'tir. Habibi Neccar'dır diyor. Bu konuda bir hadis de var ama hadisin senedi zayıf demiş çoğu alim. İsmi Habib'tir demiş. Allahu alem. Ve Yuşa ibn Nun bir de Yuşa ibn Nun vardır. Ya bu, ey Lebib ey akıllı kişi. Kimdir Yuşa ibn Nun? Ve huve feta Musa. Musa'nın yanındaki gençtir, yol arkadaşıdır. Ellellebes sefine geminin yanında yani o gemi yolculuğunda Musa'nın yanında olan e, o genç Yuşa ibn Nun'dur diyor Allahu alem. Ve men huma fi suratil Maide Sureti Maide'deki iki tane adam ise e, Maide suresi 23. ayet-i kerimede ve kâle raculani bu Yahudiler e, Kudüs'e girmeyince oraya girin diye onlara tavsiyede bulunan Allah'tan korkan o iki adam. وَمَنْ هُمَا فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ كَانَبُوا مَعَ يُوشَعْ Kalib ve Yuşa'dır diyor. Allahu alem. Allah'ın doğrusunu bilir. Ümmü Musa bir de Ümmü Musa var. Tabi Yuhaniz ismuha. İsmi Yuhaniz'dir diyor. Allahu alem. Kufitel bu'sa sıkıntılardan kurtulasın. Allah sana yetsin sıkıntılarında. Ve men huvel abdu kimdir o estağfurullah o kul ki ledel kehfi kehf suresinde el hadir Hızır aleyhisselamdır. Bu doğru çünkü Bukhari'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isminin Hızır olduğunu söylüyor. وَمَنْ لَهُ الدَّمُ لَدَيْهَا قَدْ هُدِرْ وَمَنْ لَهُ الدَّمُ O kimse ki kanı ledeyha onun yanında yani Hızır'ın orada kad hudir heder edilmiştir. Hızır Aleyhisselam'ın öldürdüğü çocuğu kastediyor. Amil gulame yani o çocuğu kastediyorum. Ve huve haysuru ismi Haysur'dur demiş. <laughs> Allahu alem. Evet. El-Melik bir de melik var. Hangi melik? Fi kavlihi Allah'ın sözünde kâne verâehum melik. Ayet-i kerimede onların önünde bir melik vardı diyor ya o melik Hudedu. Onun adı Hudet'tir demiş. Allahu alem. Ve sahibu lirrasûli fi gârin Allah Resulü'nün mağaradaki arkadaşı Es-Siddiku Sıddık'tır. Ani el-Muktefi. Yani ben peygamberin eserini takip eden, peygamberin peşinden giden, ihtifa eden Ebu Bekir Sıddık'ı kastediyorum demiş. Kıtfirun El-Azizu el kıtfiru El-Aziz'den kastetti Yusuf Aleyhisselam'ı alan Aziz'i kastediyor. Ya ismi diyor ıtfirdir veyahut da kıtfirdir. Allahu alem. Ve mubhemun uruduhu kethiru ve ismi kapalı kalmış olanların çok çoktur. Hani bunların e, varit olması Kur'an-ı Kerim'de çoktur diyor. وَكَادَ neredeyse en يَسْتَوْعِبَ التَّحْبِيرُ Et-Tahbir fi usulü tefsir kitabı neredeyse bunların hepsini kuşatmıştır. Yani bunların tamamının ismini bize zikretmiştir. Cemi'aha hepsini. Faksidhu ya nehriru oraya kastet yani oraya yönel. Tahbir kitabına Suyuti'nin Et-Tahbir fi usulü tefsir kitabına ya nehriru nehrir yaptığı işi en güzel şekilde yapan, işinden mahir olan demek. Ey alim yani ey ilim talebesi, araştırıcı diyor. Feha keha feha keha yani e, bu sanadır. Hani bunu sana takdim ediyor şeyini, kitabını. Minni benden leda kusuri yani kusurumla beraber, eksiklerimle beraber ve la tekun olma bihasidin mağruri hasad eden ve aldanmış olanlardan olma. İlla iza bi halalin zafirte ancak sen bir eksiklik görürsen, eksiklik bulursan فَأَصْلِحْ ıslah et el bozuk olanı in kaderte güç yetirirsin eğer ve vacibet min ba'di vacip oldu min ba'di sonra ve bundan yani bütün bu anlattıklarımdan sonra vacip oldu salati benim salatım alen nebiyyi peygambere ve alihil hudati ve onun hidayet sahibi aline de vacip oldu. Ve sahbihi ve arkadaşlarına muammimen etba'ah ve onun bütün tabilerini de umumen kapsayaraktan benim salatım vacip oldu. Alel huda ila kıyamis sa'a ta kıyamet gününe kadar hidayet üzere ona tabi olan etbaanın da tamamına benim salatım vacip olmuştur dedi. Evet bu şekilde bu beyit ile beraber Manzumetü Zemzemi kitabını bitirmiş olduk. Allah'a hamdolsun. Allah bizim için bunu faydalı ilim kılsın. Bu son kısmını ezberlememize gerek yok. Bu son bölümü, isimler ve lakaplar bölümünü. Zaten Kur'an-ı Kerim'de olanlar hepsini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de olmayıp yaptığı yorumların hiçbir tanesi de e, bize kesin bilgiyle ulaşmadığından dolayı Allahu alem demekten başka bir şey yapamıyoruz. Yani Aziz'in isminin kıtfil olduğunu bilsek ne, ızfil olduğunu bilsek ne bize ne faydası olacak? Ama bu 154. beyte kadar yani kasır bölümüne kadar o da dahil burası mesul olmuş olduğumuz bölümdür. Allah Azze ve Celle bu kitabı yazan, bunun bize ulaşmasını sağlayan okuyan, okutan ehli İslam olanların tamamına merhamet etsin. Bizi de onların ilimlerinden faydalansın, faydalandırsın. Allahümme amin. Buraya kadar benim anlatamadığım veya sizin sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Evet. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب